Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala وبارك Muhammad wa ala alihi wa وأصحابه ajma'in. Draga ما براتش muslimani, uzvišeni Allah upozorava nas u svojoj knjizi na džehennem. Obavještava nas o džehennemskim patnjama i kaznama od kojih se utrobe cijepaju i srca pucaju. Međutim, sve to svevišnji Allah čini iz milosti prema nama kako bismo povećali oprez i strah od džehennema i udaljili se od dijela koja vode ka njemu. Poslušajte neke od šarijatskih tekstova iz Allahove knjige Kur'an i Kerima i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govore o džehennemskim patnjama kako biste uzeli pouku iz svega toga, vratili se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, bili mu predani i pokorni prije nego li dođe kazna kada sigurno nećete imati pomagača. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Alu Imran وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا Mi smo za nevjernike pripremili lance, okove i žestoku patnju vatri. Inna a'tadna li zalimina naran ahata bihim suradikuha. Mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će ih i dim sa svih strana obuhvatiti. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. U istinu, boravište svih nevjernika u džahennemu, koji ima sedam kapija, na svaku kapiju ući će određeni dio njih. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا Oni koji nisu vjerovali, u gomilama će u džahennem biti natjerani i kada do njega dođu, kapije njegove će se potvarati. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ A za one koji ne vjeruju gospodara svoga, kazna je džehennem, užasno je ono boravište, kad budu u njega bačeni, pucketanje njegovo će čuti i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم توغا دانا patnja će ih obavijati iznad njihovih glava i ispod njihovih stopala. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Zalike yukhawifu Allahu bihi ibadahu ja ibadi fattaqun. Nad njima će biti naslage vatre, a ispod njih također naslage, time Allah straši robove svoje o robovi moji bojte se mene wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillin mi yahmum la baridin wa la karim a oni nesrećni ko su nesrećni oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavog u kojoj neće biti svježine niti ikakve dobrine وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا jedni drugima su govorili ne krećite u boj po vrućini reci džehennemska vatra je još vruća وما أدراك ما هي نار حامية a znaš li ti kakva će to vatra biti to će vatra užarena biti. Innal muđrimine fi dalalim vasu'ur, jevme yushabune fi nari ala vođuhihim dhuku mese sekar. Grešnici će sigurno stradati i ognju biti na dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim, iskusite vatru cehennemsku. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ Znaš li ti šta je sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti. Ja ejuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduha nasu val hijjaratu, alaiha melaiketun giladun šidadun la ja'suna Allahe ma emarahum وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki, strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرٍ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفْرٍ On džahnem će kao kule bacati iskre, kao da su kamile riđe. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار Toga dana ćeš vidjeti grešnike, povezane u zajedničke okove, košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati. Idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusđarun. alladhina kafaru bi بآياتنا سوف nuslihim nara kullama نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب inna allaha kana azizan hakima one koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti.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 وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ koji će uzavrelom vodom biti pojeni, i ona će im crijeva kidati i mnogi drugi kuranski ajeti koji govore o džahennemu i njegovim strahotama. Također, brojni su hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam koji govore o džahennemu i patnjama u njemu. Neki od njih jesu i sljedeći. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao džehennem će se na sudnjem danu dovući, a imaće 70.000 krajeva, svaki kraj pridržavaće 70.000 meleka. Ebu Hureyre radijallahu an prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ova vatra kojom se ljudi koriste 70 je dio džehennemske vatre. Prisutni rekoše Allahov poslaniče i ova je dovoljna a on na to reče u istinu džehennemska vatra žešća je od ove za 69 dijelova, svaki njen dio je poput ove dunjalučke vatre. Ebu Hurere radijallahu an pripovjedao je, pa kaže, sjedili smo jednog dana kod vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam, pa smo čuli nekakav udarac. Allahov poslanik alihi salatu wasallam tada nas je upitao, znate li šta je ovo? A mi smo odgovorili, Allah najbolje zna i njegov poslanik. Rekao je, to je kamen koji je Allah poslao u džahennem još prije 70 godina i sada je dospio na njegovo dno. Utbe ibn Gazvan radijallahu anh rekao je na hutbi obaviješteni smo o tome da se kamen baci sa ivice džehennema pa pada kroz njega 70 godina dok ne dospije do dna a tako mi Allaha, Allah će džehennem sigurno napuniti, zar se tome čudite? Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kada bi samo jedna kapljica zekuma pala na Dunjaluk, zagorčala bi život stanovnicima Dunjaluka. Nu'man ibn Bešir radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao najblažu kaznu u džehennemu imaće onaj koji bude imao obuću čiji će kajševi biti od vatre, od njih će mu ključati mozak, kao što ključa kotao. Smatraće da se niko ne kažnjava gore od njega, a doista će on imati najblažu kaznu. Enes ibn Malik radijallahu an prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao Na sudnjem danu bit će doveden čovjek koji je najviše uživao na Dunjaluku, a bit će od stanovnika vatre, pa će se uvesti na samo jedan mali trenutak u vatru, a zatim će se upitati, o sine Ademov, jesi li vidio ikakvog dobra? Jesi li imalo uživao? Odgovorit će, ne tako mi Allaha, gospodaru moj. Zatim će biti doveden čovjek koji je imao najveća iskušenja na Dunjaluku, a bit će od stanovnika dženneta, pa će se uvesti na samo jedan mali trenutak u džennet, a zatim upitati, o sine Ademov, jesi li doživio ikakva iskušenja, ikakve tegobe? Odgovorit će, ne tako mi Allaha, gospodaru moj, nisam vidio nikakva iskušenja, niti me je ikakva tegoba pogodila. Također, Enes radijallahu an prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, jednom, od stanovnika vatre, reći će se na sudnjem danu, šta misliš, kada bi imao sve što je na zemlji, da li bi se time odkupio od vatre? A on će odgovoriti, da. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći, od tebe sam tražio mnogo manje od toga. Uzeo sam ugovor od tebe još dok si bio u Ademovoj kičmi, da mi nećeš ni u čemu širk činiti, pa si to odbio i činio si mi širk. Bilježi Ibn Merdevejh od Jale Ibn Munijeta, a on od Ibn Umeje da je rekao Allah će stanovnicima vatre dati jedan oblak, pa kada oblak najđe iznad njih, reći će im uzvišeni O stanovnici vatre, ima li nešto da tražite? Treba li vam nešto? Sjetit će se dunjalučkih oblaka i kiše koja se spuštala iz njih, pa će reći, gospodaru, tražimo vodu da pijemo, Međutim, iz oblaka će im se spuštati okovi, zatim će doći lanci, a zatim na kraju vatrene iskre kojima će potpaliti i rasplamsati džehennem u kojem se oni nalazi. Od Ebu Musa radijallahu anhu prenosi se da je Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam rekao Trojica neće ući u džennet, notorni alkoholičar, onaj koji je kidao rodbinske veze i onaj koji je vjerovao u sihr, Onaj koji umre kao notorni alkoholičar, Allah će ga pojiti iz rijeke Gauta. Prisutni su upitali, a kakva je to rijeka Gauta? Poslanik alihi salatu wasalam je rekao, to je rijeka u kojoj će plutati spolni organi prostitutki, samo smrad njihovih spolnih organa uznemiravaće stanovnike vatre. Bilježi ima muslim od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao U istinu je Allah obećao da će onoga koji pije opojna pića, alkoholna pića, napojiti iz tinetul habal. Pa su prisutni upitali, a šta je to tinetul habal? Poslanik alihi salatu wasalam je rekao, to je znoj stanovnika vatre. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala kaže, Šta misliš o narodu koji je prestojao na nogama 50.000 godina, ništa nisu jeli, niti pili, vratovi su im se polomili iščekujući vodu od žeđi, a utrobe sagorjele od gladi, zatim će biti odvedeni u vatru i pojeni iz vrela s ključalom vodom. Ibnul Džavzi rahimehullahu ta'ala opisujući džehennem kaže To je kuća čiji su stanovnici daleko od Allahove milosti, Zabranjene su im blagodati i radovanje, svjetlost lica zamijenjena im je crnilom, bit će udarani i probadani šipkama, oštrim od igala za vunu. Nadziraće ih strogi i snažni meleki, samo da ih vidiš kako jauču dok se ugljenišu, zatim kako se ostavljaju na velikim hladnoćama, vječno će tugovati, nikada se radovati. Njihovo boravište zauvijek je određeno, nema pomilovanja, zauvijek, vječno ostaju tu. Pored njih su strogi i snažni meleki, njihov ukor i grdnja teži su im od kažnjavanja. Plakać je za izgubljenim vremenom u periodu mladosti. Kada god njihov plač postane ozbiljan i bučan, još više se poveća. Oko njih će biti strogi i snažni meleki. O tugo njihova! Kako će se samo stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala rasrditi na njih, o propasti njihova, kakva su samo oni nevaljala dijela činili, kako li će samo oni biti osramoćeni pred svim stvorenjima, pred svim svjedocima, gdje su im prolazna dobra dunjaličkog svijeta za kojima su trčali, gdje su im grijesi koje su upražnjavali, kao da su to samo bajke, snovi bili, zatim će se takva tijela pržiti, gorjeti, kada god izgore, bit će vraćena u prvobitno stanje, nad njima će biti strogi i snažni meleki. Allahu gospodaru naš, sačuvaj nas džehennemske vatre, sačuvaj nas kuće poniženja i nastani nas svojom milošću u kući bogobojaznih i čestitih. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si ti gospodaru naš u istinu najmilostiviji. Sva hvala pripada samo tebi, neka je tvoj salavat i salam na našega vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.